Bizilkarteak lotuan sartu da eriko etxeekin, iparaldeko eriko etxeekin, metamorfosi ekologiko itun bat uh, plantean sartzeko eta uh, eriko etxe batzu izenpetu dute eta orai segitzen ari gida. Lehen uh, txosten bat egin dugu eta elduden urtean bigarren txosten bat eginen dugu eta anartean etapako urratxak ikusten dugu eiekin indar batzu egiteko, e, pusatzeko, eta erraiteko ere gauza honak eginen uh, eh, dienak, zenta ez da bakarrik uh, gauza txarrak eh, erakutsi behar, eta um, legean txartzen diren, direnen dako, edo, eta pusatzeko ere legeari urunago duaitea. Aipatu duzu de, trantzizio ekologikoaren bidean, elikadura eredua aldatzea ezinbestekoa dela, eta zentzu horretan, aipatu duzu eskoletako kantinak duen errola, zentzu horretan, irigun elkargoak eta herriko oroar badute ez zeregin? Bai, lehen, eh, lehen lehoan dira zenta erriko etxek eh, beratzen dute, eh, emaiten duten e, kantinetan eta aurren uh, osagarrien dako eta klimaren dako garantitua da. Badira, bereziki bi errikoitzek uh, eh, indar uh, onak egiten dutela eta lehen lehoan bada bai ona, ehol uh, entribeza um, mm, solidarioekin, zenta legea betetzen dute, baina entziatzen dira ere legearen urgunago duaitea. Eta etxemplu ona da eta nahi ginoen uh, erakutsi posible zela menu horrekatuak uh, uh, proposatzea. Ara, baiona aipatu duzue, egunero eskaintzen baitu aukera besetariano batez, eskoletako kantinetan, makea ere aipatu duzue, hastean bitan proposatzen baitu ber aukera, baina beste bederatzi herriren izenak ere aipatu dituzue, zeinek legea urratzen duten oraino, zuintzuk dira. Kambo, Azparne, Mugere, Xempere, Aetze, Espeleta, Itxasu, Maole, eta departamentako kontseilua, kolegio baten dako. Bi lege badida, egalim legea eta klima legea, eta erraiten dutera, zer egin behar den kantinen men menuetan. Ez dute legea betetzen? Ez, ez. Batzu urrun batzu entxeatzen dira eh, urbilzea, bidean dira, baina eh, batzu urrun dira eta eh, harremanetan txartu girelaik, Batzu, nombru tipi bat uh, errefasotu dute uh, arrapostoa emaitea, alta uh, erritarrek uh, dretsua bat dute, kantine komunioak uh, ezagutzeko batzu uh, ez dute arrapusturik eman, baina batzu analisa galdegin dute antzinatzeko eta ikusteko zer egiten alduten.